Book 2 93 93 93อนุประโยคใช้เชื่อม propoziții secundare cu sau propoziții secundare cu sau ฉันไม่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ nu știu dacă mă iubește Nu știu dacă mă iubește. ฉันไม่ทราบว่า เขาจะกลับมาหรือไม่ nu știu dacă se întoarce Nu știu dacă se întoarce. ฉันไม่ทราบว่า เขาจะโทรมาหรือไม่ nu știu dacă mă sună Nu știu dacă mă sună. เขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ oare mă iubește Oare mă iubește? เขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ oare vine înapoi Oare vine înapoi? เขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้ว่าเรมสุนาว่าเรมสุนาดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหมมะอินเทรบดักเซกันเดชเตลามีเนมะอินเทรบดักเซกันเดชเตลามีเนดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไหม mă întreb dacă are pe altcineva Mă întreb dacă are pe altcineva. ดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหก mă întreb dacă minte Mă întreb dacă minte. เขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า Oare se gândește la mine? Oare se gândește la mine? เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่า Oare are pe altcineva? Oare are pe altcineva? เขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ Oare spune adevărul? Oare spune adevărul? ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่ Mă îndoiesc că mă place cu adevărat. Mă îndoiesc că mă place cu adevărat. ฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ Mă îndoiesc că îmi scrie. Mă îndoiesc că îmi scrie. ฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ Mă îndoiesc că se însoară cu mine. Mă îndoiesc că se însoară cu mine. เขาจะชอบฉันจริงจังไหม Oare mă place cu adevărat? Oare mă place cu adevărat? เขาจะเขียนมาหาฉันไหม Oare îmi scrie? Oare îmi scrie? เขาจะแต่งงานกับฉันไหม Oare se însoară cu mine? Oare se însoară cu mine?